Tayyip Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selam ala Muhammedin ve ala sahbihi ecmain. Ee, eh, evvelen birinci konu olarak diyoruz ki e, Cuma hutbesini dinlemek eh, ve Cuma hutbesini hiç şüphesiz ki ne ezan duyduktan sonra koşmak e, vaciptir diyoruz bizler. Yok, yok, diyor ki Allah Azze ve Celle ya eyyühellezine amenu izâ nudiye min salati min yevmil cum'a fes'av ila zikrillah ve zerul bey'e. Yani diyor ki Allah Azze ve Celle hiç şüphesiz ki sizler ezan okunduğu zaman cuma namazı için fe, ne yapın? Koşun. Allah'ın zikrine koşun ve ne yapın? Bu e, dünya işlerini satın ve alış işleri, al, almak işlerini bırakın. O Cumhur alimleri bu konuda diyorlar ki evet nedir? Vaciptir. Yani koşmak, yani bırakmak ve hutbeye gelmek vaciptir. Bu bir. İkincisi hutbeyi, cuma hutbesi vacip midir, değil midir? E, bu konuda iki tane e, mezhepler vardır alimlerin arasında. Cumhur mezhepleri demişlerdir ki vaciptir. Cumhur mezhepleri demişlerdir ki vaciptir. E, ama ikinci mezhepler Şevkani e, veyahut da e, bazı alimlerin mezhebi hayır sünneti müekkettir demişlerdir. Ama e, birinci mezhep çok güçlü olan bir mezheptir. O bizim şeyhimiz de ona gitmiştir. Yani kim ki cuma namazını ödürsüz olarak mazeretsiz olarak terk ederse ve tembellirse, yalnızca namaza gelirse o da nedir? E, o da günahkardır. O da günahkardır ama onun cumaası, cuma namazı sahihtir diyoruz. Onun cuma namazı sahihtir e, diyoruz. E, bu konuda sizlere bunu diyoruz. Ve onun için insan ne yapması gerekir? E, cuma namazının ezan duyduğu zaman e, hutbaya koşmak koşması, o cuma namazına koşması gerekir. E, bu konuda bu tercihi sizlere veriyoruz.